วันนี้เราก็ไม่หนักใจเลยวันนี้ วันนี้เราไม่หนักใจเลยเลยวันนี้ เพราะเราเที่ยวอบรามาเรื่อยๆเรื่อยๆมานี้วันนี้จะมาถึงสำนักใหญ่แล้วตอนนี้ เป็นสำนักทยันเข่ง แล้วผู้ที่มีความชำนาญแปลภาษาก็มีจันดีเดี๋ยวนี้ก็ตามมาด้วยกันก็มีท่านคูณมันก็แปลภาษาจีนกลางได้เก่งมากภาษาอังกฤษก็จันดี ซึ่งทั้งสององค์นี้ก็ ติดตามแปลทุกระยะครูบาอาจารย์องค์ไหนมาก็แปลครูบาอาจารย์องค์ไหนมาก็แปล ธรรมะตั้งแต่พื้นไปจนถึงธรรมะละเอียดลึกๆเข้าไปท่านทั้งสองนี่ก็ซึมซับเอาความรู้เหล่านี้มาไว้ในหัวใจ เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงคิดว่า ท่านต้องเอามาเผื่อแผ่เผยแพร่บอกสอนลูกศิษย์ลูกหาของเรา จะไปเป็นมีข้อวัดถ้าปฏิบัติอะไรเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ทางเมืองไทยนนีี่今天呢来到这个地方啊觉得说就好像自己的地方啊因为呢在这里啊这个住持啊อาจารย์เก่งนะต给予大家一个很好的教导所以呢 都觉得说大家的这个基础啊都很好。ที่สำคัญที่สุดก็คืออาจารย์เข่งอาจารย์เข่งที่ท่านชอบมีมีนิสัยชอบปฏิบัติชอบภาวนาอยู่ป่าอยู่เขา ท่านก็เลยมาเป็นหลักมาเป็นหลักให้ให้พวกเราทางมาเลเซียทางนี้โอเิอาจารย์เข่งท่านเป็นคนสิงคโปร์ใช่ไหมครับ อาจารย์เข่งท่านเป็นคนสิงคโปร์แต่ท่านก็มีบทบาทมาก เดี๋ยวนี้ได้ยินว่าท่านได้เป็นเจ้าคุณด้วย เจ้าคุณไม่ใช่ว่าจะได้เป็นง่ายๆ นะ มันต้องมีบทบาทนะคำว่าบทบาทก็คือ ความสามารถในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง แต่ก็ได้ได้เจ้าคุณมาจากเมืองไทย ใช่ไหม ครับผม ได้เจ้าคุณมาจากเมืองไทย ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ทางเมืองไทยเห็นความสำคัญเลยให้ท่านอาจารย์เก่งเป็นกำลังใหญ่ เจ้าคุณเป็นสมณศักดิ์เป็นสมณศักดิ์สูงไปกว่าพระครูอีกแต่ก็เจ้าคุณชั้นสามัญถึงยังไงก็ตามพระสายป่าเราท่านก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องเหล่านี้ดอกไม่สนใจเหมือนหลวงตาเราเนี่ยหลวงตาเราท่านหลังจากท่านตั้งใจปฏิบัติ จนได้อัดได้ทำเข้าสู่หัวใจแล้วครูบาอาจารย์ท่านพยายามครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสายปกครองท่านพยายามให้สมณศักดิ์ทีแรกให้ให้เป็นพระครูท่านก็ทิ้งไว้ที่ที่ไหนก็ไม่รู้พระครูของท่านแล้วต่อมาต่อมาท่านก็คนที่เป็นพระครูก็ตามเจ้าคุณก็ตาม ประกาศพระศาสนาสู้ท่านไม่ได้ท่านมีคนไปศึกษาไป ฝึกไปอบรมไปอะไรอะไร ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศ จนในที่สุดตอนหลังมาก็มาาถวายสมณศักดิ์ของท่าน เริ่มต้นชั้นแรกก็เป็นชั้นราชพระราชยามวิสุทธิโสพลพออยู่ต่อมาต่อมาอีกกี่ปีนม่รู้นะก็ก็ถวายถวายเป็นเจ้าคุณชั้นธรรมเจ้าคุณชั้นธรรมอยู่ต่อโอ้ เป็นสมณศักดิ์ที่สูงพอชั้นธรรมแล้วก็ชั้นรองสมเด็จแล้วก็ชั้นสมเด็จ แล้วก็เลยไปนั้นจะเป็นชั้นสังฆราชนะตามลำดับขั้นนี่คือหลวงตา แต่แล้วสมณศักดิ์ของพระนั้นนะ่ะเขามักจะมีคำพูดว่ายศช้างขุนนางพระคำว่าขุนนางพระถ้าเหมือนอย่างหลวงตาเนี่ยเราก็ลงใจเชื่ออเหมือนกับว่าช้างถ้าเราจะว่าไปแล้วนะ่ะ เหมือนว่าช้างไม่รู้ภาษาเราให้เขาเป็นยศชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นก็คือช้างไม่รู้ภาษาอะไรไม่ไม่แสดงความยินดียินร่าอะไรคุณนาพระก็เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นอย่างหลวงตาเนี่ยเราก็เชื่อ คุณนาพระคือให้ไปเพื่ออสนองคุณสมบัติของท่านเท่านั้นเอง แต่ถ้าไม่ใช่หลวงตาแล้วก็อาจจะมีต้องทำคุณสมบัติให้ถึง ต้องขอต้องอะไรต่ออะไรแต่ลงตาผู้หลักผู้ใหญ่ ก็จะถวายท่าน แต่ท่านก็บอกว่าพอแค่นี้นะพอแค่นี้นะสูงเกินนี้ท่านไม่เอาแล้วหลวงตาเราจึงได้เป็นเจ้าคุณชั้นธรรมทุกคุณชั้นธรรมแต่เจ้าคุณชั้นธรรมของท่านเลยอยู่ที่พัดยศแหละ อยู่ที่ตู้ชื่อที่ตู้ ท่านก็คือหลวงตาบัวหลวงตามหาบัว 在这里呢，难得啊，有阿赞平，他是一个很很喜欢修行、啊，喜欢住在森林的一个修行者，是一个真正的修行者。他回来这里建了这个道场，然后到去年的时候，啊，泰国方面呢也。 เรื่องของอาจารย์เข่งภาษาเท่าไหร่นะภาษาเท่าไหร่ท่านอาจารย์เข่งเครับยี่สิบแปดครับท่านเก่ยิ่งอาจายยี่สิบแปดยี่สิบแปดภาษาแล้วท่านยี่สิบเอ็ดท่านยี่สิบเอ็ดครับผมอาจารย์เข่งยี่สิบแปดท่านมาอยู่อาจารย์เข่งตลอดเลยนะตั้งแต่ผมออกมาจากอุดรตั้งแต่ที่นี่เริ่มแบบสิบสี่ปีสิบสี่ปีสิบห้าครับผมที่นี่ตั้งแต่เริ่มมาเรียนตั้งแต่เริ่มทั้งวันนี้ 谁给的这些名号的话，其实是国王做好，他们都不大在意，就好像神明派的大主师蒙大拿布翁他也是一位教徒，而且是一位非常高的高徒，但是呢。一个出家人，他们对于这个招工这个字呢，就好像你去说这个大象，我这个大象是一级的，ผมก็ต้องเรียนเองครับผมจริง บังคับไม่ถูกขออภัยหลวงพ่อมาต้องเขานิดหน่อยเพราะว่าเราถ้าปล่อยตัวเขาจะวิ่งไปวิ่งมาเพราะฉะนั้นเราล็อกไว้ในห้างในเขาจะเขานิดหน่อยแต่ก็ไม่ดังต่อไปนี้ให้พวกเรานั่งภาวนานะ นั่งภาวนาไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วย เดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์จำหลักท่านแนะแนวปฏิบัติ แล้วก็หลังจากนั้นเรามีอะไรเราก็คอยช่วยเสริมกันนะให้เราตั้งใจนั่งภาวนาไป แล้วก็อาจารย์ธรรมะอาจารย์จำหลักท่านจะให้แนวปฏิบัติเริ่มได้เลย เริ่มนั่งภาวนาไป接下来呢在听闻佛法时候呢大家可以一边打坐一边来聆听 就是找一个你们觉得很舒适的姿势呢，啊，闭起眼睛，啊，专心用耳朵来聆听，啊，这样接下来呢，将会有阿姜僧来，啊，他从铺给呃，到场啊，一起来给大家讲解佛法，过后呢，才是啊，向大家来提出这个疑问。 ตัวมันจะรบกวน the 再加上，一直以来都有不少的长老经过这里来教导大家禅修，就是说他的 ไม่เคยชินขางครับผมปกติเราปล่อยให้เขาวิ่งไปวิ่งมาสักพักหนึ่งเขาก็ยุดแต่บางองค์ครูบาอาจารย์ก็ไม่ชอบก็มีก็ารไว้ที่นีนเราปล่อยไปไม่เป็นไรไม่กดไม่กดมากสำหรับการปฏิบัตินั้น โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของพวกเรา ตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นลงมาท่านก็สอนให้พวกเราชาวพุทธที่สนใจในการประพฤติปฏิบัติหรืออเห็นว่าในโลก สู่ใจนะถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับตนเข้าสู่ใจก็ ตาประยุกต์ ให้เกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่างไรแล้วขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้สดสวยงดงามเป็นผู้มีอายุยืนยาว เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ ที่สอให้พวกเราป่อขึ้นปฏิบัติ ถ้าเราต้องการอย่างนี้ เราไม่สนใจทำบุญให้ทาน ไม่สนใจเสียสละไม่สนใจขวนขวาย ในเมื่อมีโอกาส ในเมื่อมี จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากลำบาก เกิดเป็นมนุษย์ที่ได้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายก็ ไม่สมบูรณ์แบบได้เพราะขาดบุญสนับสนุนส่งเสริม ให้พวกเราได้ สมบัติสมหมายสมความมุ่งมั่นปรารถนาสมความต้องการของตน จึงสอนบรรดาชาวพุทธทั้งหลายให้มีการเสียสละสิ่งของต่างๆภายนอกกายทั้งหลายจนกระทั่งย่นเข้ามาภายใน ให้เสียสละอารมณ์เสียสละความคิด ที่ไม่เป็นประโยชน์เสียสละ กิเลสของตนกิเลสของตนซึ่งมีความโลภ ความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าก็สอนให้เสียสละออกจากหัวใจของเรา การเสียสละทั้งสิ่งของเงินทองภายนอกกายของเราเสียสละอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเรา ด้วยการกระทบ เช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสต่างๆกายสัมผัสถูกต้อง เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรา ใช้สติใช้ปัญญา พิจารณาแล้วเลือกเฟ้น เอาออกจากหัวใจของเราอันไหนมันไม่ดี อันไหนมันออยู่ในหัวใจของเราแล้ว สร้างความรุ่มร้อนให้จิตใจของเราพระพุทธเจ้าให้เอาออกให้เสียสละเนี่เหล่านี้เรียกว่า ทานทั้งภายนอกอ สิ่งต่าง ๆ ก็ทานไปเสียสละไปทานทั้งภายในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราที่มันก่อกวนให้ใจของเรารุ่มร้อนความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความรุ่มร้อนให้แก่ใจทั้งเราพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรา เสียสละทานออกให้หมด 是你派的这些祖师们，从龙虎沙、龙虎门时候就开始教导说：“或者呢，未来你让我们当菩萨，就该舍舍阿龙啊，不要想啊，事情啊等等。” แม้กระทั่งตอนนี้เวลานี้ เราคิดถึงบ้าน เราคิด ว่า เรือนของเราเป็นยังไงญาติของเราสามีภรรยาของเราที่ไม่ได้มาอยู่ที่นี่ลูกหลานของเราเป็นยังไงอารมณ์เหล่านี้ ก็ให้เสียสละออกไปหมดแม้กระทั่งว่าเราจะนั่งไปนานเท่าไหร่ เราจะฟัง เรานี่อารมณ์ที่มันก่อควรจิตใจทั้งนั้นนะให้เราปล่อยวางออกให้หมดขยในี้เวลานี้ให้เรากำหนดเอาพุทโธอย่างเดียวนะลึกอยู่ในใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะอารมณ์ที่มันคิดออกไปข้างนอกให้ปักทันที ไม่เอา เอาแต่พุทโธอย่างเดียวระลึกติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา แม้ที่สุดจะส่งจิตออกมาหาหลวงพ่อผู้เทศนี่ก็ไม่ไม่ให้ส่งออกมา ให้กำหนดลงที่จิตของเรานะเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องส่งจิตออกไปหาเพื่อนข้างหลังนะ ให้อยู่ที่ใจของเราอย่างเดียวนี่เรียกว่าภาวนานะอารมณ์ทั้งหมดให้ ในเมื่อเราปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดแล้ว เราก็ตั้งใจขึ้นมา มีสติรับรู้อยู่กับ พุทโธอย่างเดียว กับจิตของเรานะระลึกเลื่อยไปนะเราไม่ต้องไปกำหนดว่าจะจบลงเมื่อไหร่ ให้ระลึกไปอยู่อย่างนั้นนะเวลาเรานั่งภาวนาเรานั่งท่าใดแล้วเราก็พยายามให้อยู่ท่านั้นให้นานที่สุดนะอยู่ท่าท่าที่เราตั้งไว้แล้วนั้นให้นานที่สุด แม้ความ เจ็บปวดเกิดขึ้นมา ในจุดใดจุดหนึ่งเบื้องต้นนี้เราก็ ไม่ต้องอไปสนใจให้ระลึกคำพุทโธไปก่อนนะบางที เรานั่งนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อย บางท่านอาจจะเคยนั่งภาวนานั่งท่าเดียวนี้ไม่นานสิบนาทียี่สิบนาทีเราก็พลิกหรือเปลี่ยนจากท่านั้นไป แต่วันนี้ ขณะนี้หลวงพ่อ อยากจะให้พวกเราได้ต่อสู้กับเวทนา เพราะอาจจะนั่งเลยสามสิบนาทีขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเวลาความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับการนั่งของเรา ให้เราใช้สติและปัญญาควบคุมจิตของเราก่อน นะเพราะทุกขเวทนาเบื้องต้นนี้ มันก็ไม่ได้เกิดขึ้น รุนแรงมากนะัก อาจจะเป็นเหน็ดนิดหน่อยให้เราอดทนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนท่านั้นนะให้เราอดทนแล้วลึกพุทโธพุทโธพุทโธโดยเอาจิตอยู่กับพุทโธอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งเอาจิตส่งออกไปสู่จุดที่ มันเจ็บปวดขึ้นมานะแต่ให้อยู่กับพุทโธก่อน จากนั้นพอนานเข้านานเข้า ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันรุนแรงขึ้นมา เราค่อยเอาสติ ไปจ่อดู เพ่งเข้าไปตรงที่มันเจ็บใช้ปัญญาคลี่คลายดูว่าอะไรมันเจ็บ หนังมันเจ็บไหมเนื้อมันเจ็บไหมเอ็นมันเจ็บไหมกระดูกมันเจ็บไหมสติตามเข้าไป ตามเข้าไป ปัญญาที่คายดูนะแล้วก็ ย้อนเข้ามาดูจิตของตนย้อนเข้ามาติจิตของตนแล้วกำหนดเพ่งเข้าไปที่จิตโดยที่เราไม่ให้จิต สร้างออกไป รับรู้กับเวทนานั้น แล้วให้เราพิจารณาดูว่าขณะที่เราย้อนจิตเข้ามาอยู่ในตัวเองนั้น ความเจ็บมันลดลงไหม ความเจ็บมันกระเพื่อมถึงจิตเราไหมค้นคว้าดู พอสมควรแล้ว เวทนาซึ่งความเจ็บนั้นมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก็จุดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละให้เราพอสติ เพ่งออกไปดูออกจากจิตของเราเพ่งเข้าไปดูเวทนา คือความเจ็บปวดนั้นแล้วก็ให้ค้นคว้าดูแม้ที่สุดบางครั้งเราใช้ปัญญาตัด สมมติว่ามันเจ็บอยู่ที่ขาของเรากำหนด เหมือนกับว่าตักขาของตนเอง วางไว้ข้างหน้าเราเพ่งดูตรงนั้น ตรงที่มันเจ็บมากๆตรงที่ขาของเราที่ตักออกไปแล้วมีความเจ็บไหม นี่คืออุบายวิธีนะแต่บางท่านอาจจะใช้อุบายวิธีที่ อย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจใช้เป็นสติเป็นปัญญา ค้นคว้าอยู่กับสติปัญหาสิ่ที่ท่านถามไว้ว่ากายเวทนาจิตถามนั่นเองให้เราทำย้อนไปย้อนมาระหว่างเวทนากับจิตของเราอย่างนี้เรื่อยไป ยากทุกขนาดไหนที่เกิดขึ้นตอนนั้น เราก็ไม่ยอมที่จะออกจากท่านั่งของเราเราต่อสู้ไปก่อนอย่างนี้เรียกว่าต่อสู้กับเวทนาหรือเราทำงานอยู่ในสติปัฏฐานสี่เรา พยายามพิจารณาค้นคว้าอย่างนี้ ทุกมากแสนสาหัสก็ตามถ้าพูดถึงว่ามันทุกมากเราต่อสู้ไปนะเป็นชั่วโมง ชั่วโมงนี่เวทนายังไม่สงบตัวลงก็เอาอธิษฐานบารมีเข้าไป ตั้งสัจจะเข้าไปลนุเข้าไปสัจจะ ว่าเราจะต่อสู้กับเวทนานี้จนถึงที่สุดนะถึงที่สุดขนาดไหนก็ให้เรารู้ตัวของเรานั่นแหละนะแล้วเอาความเพียรใช้สติใช้ปัญญาค้นคว้าเข้าไปอยู่อย่างนั้น ไม่หยุดไม่ถอยอจนกระทั่งถ้า จิตไม่สามารถที่จะแยกตัวออกมาจากเวทนานั้นขาของเรา มันอาจจะดีดออกไปนี่นี่อันหนึ่งถ้าสติปัญญาของเราค้นคว้าจนสามารถแยกแยะพิิกตัวเอง ออกมาจากทุกขเวทนานั้นเราจะเห็นความอัศจรรย์ของใจ ในขณะที่เรา ในขณะที่ทุกขเวทนา ลุมเล้าเราเต็มที่นั่นเองนั่นเอง ปรากฏจิตพิิกตัวออกมา จากเวทนานั้น เราจะเห็นสติปัฏฐานสี่ที่พระพุทธเจ้า ทรงสอนสอนเอาไว้ในตำราว่า กายอันหนึ่ง เวทนาคือความเจ็บปวด ในขณะนั้น อันหนึ่งจิต ผู้เข้าไปยึดไปถือว่ากายของเราเวทนาของเรานั้นเมื่อพลิกตัวออกมาแล้วเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าติดอันหนึ่ง ไม่ใช่อันเดียวกัน เพราะฉะนั้นเวทนาจะเกิดขึ้นรุนแรงขนาดไหนก็ตาม ไม่สามารถที่จะกระทบกระเทือนเข้าไปสู่จิตได้เลย เราจะเข้าใจในขณะนั้นว่าอ๋อนี่เหลืออที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่ากายเวทนาจิตธรรมต่างอันต่างไม่กระทบกระเทือนกัน ไม่เกี่ยวข้องกันแล้ว นั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมปรากฏขึ้นที่จิตของเราในขณะนั้น 受、心、法这四样东西是分开的。นี่แหละการภาวนาเวลาเราเกิด ความทุกข์ขึ้นในขณะที่เรา ปฏิบัติอยู่นั้นก็ต้องหาวิธีอุบาย มาต่อสู้กับตนเอง การภาวนานี้ เราจะคิดว่า เราจะเอาแต่สบายอย่างเดียว อย่างนั้นก็ไม่ได้นะเพราะเราเดินทางไปเนี่ยหนาวก็มีร้อน ก็มีหิวก็มีกระหายก็มี เราจำเป็นจะต้องเดินทางไปสู่จุดนั้นร้อนเราไม่เอาไม่ได้ เราจะเอาแต่เย็นก็ไม่ได้พ่อต้องผ่านไปที่นั่นผู้ภาวนาก็เช่นเดียวกันออย่างเรามานั่งเนี่ยออยากจะเอาให้นั่งสบายอย่างเดียว ไม่อยากให้มีเวทนามันเกิดขึ้นก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็ไม่ทนจากทุกข์ เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าทุกเป็นสัจธรรมคือความจริงตอนนี้เราไม่ได้ฝึกหัดก็เลยคิดว่าทุกเนี่ย มาสร้างความระบาดให้เรา เรามานั่งภาวนา ไม่อยากให้ความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นนะเรานั่งอยากให้มันสบายสบาย แต่นั่งไปสักเดี๋ยวเดียวโอ้ความเจ็บมันก็เกิดขึ้นแล้ว ความเจ็บเกิดขึ้น เราก็พลิกมาท่านี้เนี่ยพอมันเจ็บข้างนี้เราก็พลิกมาข้างนี้อพอมันเจ็บข้างนี้เราก็พลิกไปทางโน้นนี่แหละนะว่าเราจะไม่ผ่านเวทนาหรือความทุกข์ตรงนี้ไป เพราะเราเห็นว่าทุกนี้เป็นภัยแก่เรา ไม่ได้เห็นว่าทุกนั้นเป็นสัจธรรมนะในเมื่อไม่เห็นว่าทุกนี้เป็นสัจจคือความจริงแล้วเราก็วิ่งหนีจากทุกอยู่ตลอดเวลา เช่นเรานั่งภาวนาข้างนี้สักพักหนึ่งมันเจ็บมันปวดขึ้นมา เราก็พลิกไปข้างโน้นเราก็ ดีไม่ดีเราลุกออกจากที่ของเราไปเพื่อให้หายเจ็บนะเราคิดว่านั่นแหละเป็นทางที่ถูกต้อง แต่พระพุทธเจ้าของเราเอกาว่าไม่ใช่ อันนั้นไม่ใช่ผู้ที่เห็นทุกนะอันนี้ทุกในขณะที่เรานั่งนะทุกอย่างอื่นอีกมากมาย ที่เราจะต้องเจอทุกวันทุกเพราะความหิวทุกเพราะความกระหาย ทุกเพราะความอยากหลับอยากนอนทุกเมื่อยหิวอะไรต่าง ๆ กับการกับงานต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไม่ได้นำมาพิจิตพิจารณาเราก็อยากจะหนีจากทุกข์อย่างเดียวเราไปแสวงหาสิ่งต่าง ๆ หาเงินหาทองเราก็คิดว่าเพื่อจะมาแก้ทุกข์ของเราดับทุกข์ของเราอ่า หิวอาหารเราก็ไปหาอาหารมารับทานอิ่มแล้วเราก็สบายเราคิดว่าพอหมดแล้วทุก แต่อีกไม่นานสองสามชั่วโมงมา เราก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้เราเรียกว่าเราไม่พ้นจากทุกข์เพราะเราไม่เห็นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งภาวนา ทุกข์มันเกิดขึ้นกับตัวของเราพระพุทธเจ้านี่ละสัจธรรม ษคือความจริงพยายามพิจารณาให้มันเห็นความจริง ดูสิมันจะได้ไม่หลง ตอนนี้เราหลงเห็นทุกว่าเป็นชายเห็นความคิด ความปุ่ง ความ วุ่นวายของใจ ว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์บ้างเราคิดให้เราเพลิดเพลินเรื่องเลิ เราก็ว่านี่เป็นสุขบอกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละคือเหตุที่จะทำให้ทุกข์เกิดขึ้นกับตัวของเรา เช่นเราอยากจะให้ไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้น กับการนั่งภาวนาของเรา นี่แหละคือเหตุที่ปกปิดกับความทุกข์ของเรา ไม่ให้เราเห็นทุกข์ ไม่ให้เราต่อสู้กับทุกข์ ไม่ให้เราได้พิจารณาความทุกข์ คำว่าทุกข์แล้วไม่อยากเจอเลยไม่อยากได้ไม่อยากพบอยากเห็นเลยเรามานั่งภาวนาก็อยากจะให้มีแต่ความสุขความสบายนี่คือความต้องการของเราเพราะฉะนั้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นเราจึงไม่ยอมพินิจพิจารณาไม่ยอมเห็นความจริงไม่ยอมเอาจิตของเราไปต่อสู้ เราก็เลยไม่เจอความจริงสุดท้ายไม่เจอความจริงเราจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ล่ำไปไม่พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย เพราะฉะนั้นให้พวกเราเวลาทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์ประเภทใดให้เราย้อนสติปัญญาเข้ามาดูอะไรมันเป็นทุกข์มันต้องมีเหตุ ต้องมีปัจจัยอย่างที่เรามาเกิดเนี่ยต้องมีเหตุมีปัจจัยเราถึงมาเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยดับเหตุดับปัจจัยหมดแล้ว เราไม่ต้องมาเกิดเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสาวกนั่นท่านดับเหตุดับปัจจัย หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วละได้หมดแล้วทำลายได้หมดแล้ว ก็ไม่ต้องไปเกิด ไม่ต้องไปเป็นทุกข์อ่าอ่าใช่ไหมอ่าไม่มีทุกข์เข้าสู่หัวใจอีกต่อไปอ่าแต่พวกเรานี่อ่าเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่ในหัวใจของเราเรายังเข้าไปไม่ถึง ยังพิจารณาไม่ถึง เพราะฉะนั้น เวลาเราภาวนาเราก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้เจอทุกข์เจอเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าเราใช้สติปัญญาเราจะต้องเห็นว่าเหตุให้เกิดทุกข์นี่มีอะไรบ้างนะท่านจึงว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นะใช่ไหมมันมีอยู่มงนีีมีทุกข์แต่จะต้องมีข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์ด้วย ในขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่แหละเเราปฏิบัติไปพร้อมกันนะ ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติทุกข์เสียก่อนอหมดแล้วเราค่อยไปปฏิบัติไปดูเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ นอกจากนั้นนอกจากดูเห็นให้เกิดทุกข์แล้ว เราค่อยไปปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เราจะเห็นความดับทุกข์ขึ้นมา เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ท่านบอกว่าในขณะนี้เ่หมือนเรานั่งภาวนาอยู่เนี้ยทุกข์มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรมันมีเหตุมีถึงเกิดขึ้นสติปัญญานั่นแหละที่ท่านเรียกว่าหนทางปฏิบัติ ขณะนี้เราใช้สติใช้ปัญญาพินิติจารณาอยู่เนี้ย เรียกว่า พยายามหาหนทางหรือพยายามพินิติจารณาให้มันถึงช่องทางเพื่อความดับทุกข์ดังที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ว่า เวทนาคือความทุกข์มันเกิดขึ้น เราก็พิจารณาไปใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาไปพิจารณาไปค้นคว้าไป จนกระทั่งความดับทุกข์มันดับพึบลงไป นะ ตอนนั้นนี่ทุกขเวทนาที่มันก่อความทุกข์ความลำบากให้กับเราจิตใจที่กำลังวุ่นวายกำลังอยากจะให้ทุกข์มันหายที่นั่นว่าเป็นป่อให้เกิดทุกข์นั้น มันก็ดับลงไป ทีนี้ในขณะที่เราใช้สติปัญญาที่นาพ้นคว้าอยู่นั้น นั่นแหละทัานเรียกว่าทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เราค้นคว้าไปค้นคว้าไปจนกระทั่งทุกข์นั้นดับลงจริงๆในขณะที่เรานั่งอยู่นั่นแหละเห็นชัดๆว่าความทุกข์มันดับไปแล้วเหลือแต่ความสุขใจก็ยิ้มได้แม้ทุกข์นั้นไม่ดับแต่ก็ไม่เข้าถึงจิตใจของเราเลย นี่แหละท่านเรียกว่าอริยสัจสี่อยู่พร้อมกันเลยเห็นอยู่ในขณะนั้นทุกอันหนึ่งความวุ่นวายเหตุให้เกิดทุกมันก็ดับลงแล้วที่นี้ใจไม่กองเกี่ยวแล้วนี่โลดทุกก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่จิตใจของเราได้นี่นี่ทำงานนี่นี่เราปฏิบัตินะปฏิบัติอริยสัจสี่ สติปัฏฐานสิ่นะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เราจะสามารถเข้าใจในธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าทุกไม่ใช่เราเราไม่ใช่ทุกร่างกายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ร่างกาย หรือจะเรียกว่าอนัตตาก็ได้ในขณะนั้นเพราะมันไม่ใช่เรา เห็นชัดๆว่ากายอันหนึ่งจิตใจของเราอันหนึ่ง ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น อยู่ในขณะนั้น ถ้ามันไม่ดับไป หลวงตาท่าน แสดงไว้มีสองประการ ประการหนึ่งทุกดับ พึบไปหมดเลย ร่างกายก็หายไปหมด เหลือแต่จิตล้วนๆนะอีกอันหนึ่งกายไม่หาย เวทนาไม่หาย แต่ไม่สามารถกระทบกระเทือนกันคือเวทนาไม่สามารถที่จะมากระทบจิตใจเลยนะฮะเหมือนกับเราก่อกองไฟขึ้นนะกองไฟนั้นจะลุกโชนขึ้นขนาดไหนก็ตาม ถ้าเราไม่ไปยืนอยู่ใกล้ๆกองไฟนั้น ความร้อนก็ไม่สามารถที่จะถึงตัวของเราได้ เราก็ยืนดูกองไฟอยู่เฉยๆโดยที่ว่าไม่มีของร้อนถึงตัวของเราเลย การพิจารณาสติปัฏฐานสี่หรืออริยสัจสี่ที่พร้อมด้วยอริยมรรคแล้วก็เหมือนกันเช่นนั้น ทุกขเวทนาจะแสดงตัวขนาดไหนก็ตาม แสดงความรุนแรงขึ้นขนาดไหนก็ตาม ไม่สามารถที่จะกระทบกระเทือนจิตใจได้เลย นี่แหละคือละผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันทุกคน แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงต่อสู้กับสติปัฏฐานสี่หรืออริยสัจสี่นี้ผ่านไปแล้ว จนได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยท่านจึงว่าพระอริยบุคคลทุกๆองค์ จะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไปนี่แหละผู้ปฏิบัติอย่างพวกเรานี่ก็เช่นเดียวกันจะนั่งภาวนา ไม่ให้มันมีทุกข์กาย ไม่ให้มีทุกข์ใจเลยเป็นไปไม่ได้ในเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว ขอให้พวกเราได้ใช้สติปัญญาที่นิพิจารณานี่เรียกว่า สัจธรรมเรียนรู้ให้เข้าใจ แล้วเราจะ ถึงความดับทุกข์ได้ตั้งแต่พื้นพื้นขึ้นไปถึงกระทั่งที่ละกิเลสได้จนค่อนข้างต่อต่อขึ้นไป 如果你不愿意去看这个真理，你就一直会轮回下去。痛，它一定有原因，因为苦了，它一定有这个急，急就是痛苦的原因。我们的这个打坐呢，一定会遇到这个苦，就在这个苦升起的时候，你去看它，然后再。 用你的智慧，用你的正念去思维，为什么会苦？苦从哪里而生？你想要不苦？苦这个痛生起来的时候，你越想它不苦，偏偏它就越痛。这个就变成你更加痛的因。所以你不断的去想，不断的去思维，不断的想办法去用你的正念去。 看清楚这个身体的话，这就是一个灭苦的方法，这就是道。到你最后的时候，你可以做到说，苦这个痛呢，它会，不会被你熄灭。龙大法啊，他讲过两种情况，打坐的时候，一种情况是这个身体、这个感受、这个苦呢。 完全不见。你打坐到一个时，打坐到一个时候的时候，也那个时候的时候呢，这个身体这个感受突然间就不见，只剩下你的心。第二个情况是，这个苦，这个感受，这个身体还在，但是呢，它没有办法影响你的心，就好比。 一炉火，那个火在火炉里面，挤得很大很猛，但是你是站在远远的看着这个火，那么火就不能烧到你，火也没有办法让你感觉到热。所以呢，我们的要学习就是把这个火呢看清楚，但是呢，不要把不要被这个火烧到我们自己。 这个是另外一个情况。每一个修行者，不管是阿罗汉或是佛都好，他们都一定要经过这个阶段，一定要克服这个痛苦的感受，这个痛。如果打坐的时候你只想到说要舒服，打坐的时候只想要不痛的话， 就是不可能的。ววันนี้เราบางทีเราได้คิดว่ามวันนี้หลวงพ่อเอาแต่ควทุกข์มาให้เราทั้งๆทที่เรามาภาวนานี่ไม่อยากได้ความทุกข์เลยแต่หลวงพ่อทำไมเอาคอกทุกข์มาให้เรา ิตไปอย่างนั้นก็ได้ เพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าการเดินทางของเรานี้ พระพุทธเจ้าว่า ชาติปีทุ มานอนอยู่นั้นนอนขี้นอนเยี่ยวกินผิวกระหายเอาป้อนป้อนข้าวป้อนน้ำอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาจนเกิดจะช่วยตัวเองได้คือทางสายทางทุกของแต่ละคนละคนแม้หลวงพ่อเองก็ทุกอย่างนั้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้า ปิติทุกขา ให้เรานำมาพิจารณาว่าความเกิดของเรานี่ มันทุกแสนสาหัสเลย ดีนะที่พวกเราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ ยังไม่ตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ หรือตกคลอดออกมาตายนี่เรียกว่าพวกเรามีบุญมีวาสนา ได้โตขึ้นมา มีอายุ ขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้ ไม่ตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นี่นับว่าเราเป็นมีบุญมีวาสนาที่จะได้สั่งสมอบรมจิตใจของตนให้เจริญงอกงามในหักในทางขึ้นไปจะได้พ้นจากทุกข์ด้วยกัน จากโตขึ้นมาแล้ว พวกเราก็มีเจ็บไข้ได้ป่วย มีความแก่ตามมาล้วนแล้วแต่ว่าสายทางทุกข์ทั้งนั้น แต่เราไม่ได้พิจารณาตามธรรมของพระพุทธเจ้า เราก็เลยคิดว่า การฟังธรรมเรื่องทุกข์นี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการเพราะความทุกข์นี้เราไม่ต้องการอยู่แล้วแต่หารู้ไหมว่า ความทุกข์ของเรานี่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาจะเลื่อยมา แล้วเราจะเดินไปสู่ความทุกข์ที่แสนสาหัสที่สุดก็คือมรณะปีทุกขังคือความตายเป็นทุกข์นี่ไม่มีใครเดินจะหลีกเว้นไปได้จำเป็นต้องเดินไปสู่ตรงนั้น ทั้งๆทที่เราไม่อยากไป อ่า นี่ละ พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้มันเห็นทุกเราจะได้เบื่อหน่ายเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงพิจารณาเห็นความทุกข์ที่เราจะต้องไปอยู่ในภพน้อยภพใหญ่แล้ว ท่านสลับหมดจากหัวใจท่านก็เลยเห็นว่าการไม่เกิดนั่นแหละ คือความดับทุกข์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะเพราะนั้นทุก จิตใจผู้หมดแล้วจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้น ท่านจึงว่าเป็นบรมมาสุขก็คือไม่ไปเกิดแก่เกิดตายที่ไหนอีกต่อไปนี่แหละ ธรรมของพระเจ้าสอนพวกเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้ฟังทุกทุกทุกเนี่ยรู้สึกว่าหนักนะถ้าผู้ไม่เคย ได้พิจารณาได้เคยต่อสู้แล้ว ก็ใจอ่อนเลย แต่นั่งภาวนาก็ใจออกเพราะ นั่งไปสิบนาทียี่สิบนาทีขึ้นไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วและที่สุดจิตใจไม่สงบเกิดความวุ่นวายภายในใจของเรานั่นก็ทุกข์ที่จะแก้ยากที่สุดเพราะฉะนั้น ใจไม่สงบในขณะที่เรานั่ง ท่านก็ให้เราต่อสู้ว่านั้นแหละ ความทุกข์มันเกิดขึ้นนั่นแหละ ให้พิจารณาให้มันเห็นให้มันเข้าใจจนกระทั่งมันดับลงความ วุ่นวายความฟุ้งซ่านของใจนั้นดับลงมันจะปรากฏความสุขขึ้นมาในที่นั้นถ้าจิตใจยังไม่สงบลง จนเป็นอารมณ์อันเดียว เรียกว่าเป็นเอกคตาลมแล้วเราจะไม่เจอความสุขนะเพราะฉะนั้นเรานั่ง เดินผ่านความทุกข์นี่แหละ ไป มันถึงจะถึงความสุขเกิดขึ้นภายในใจวันนี้ก็พูดมานานพอสมควรนะหลังจากนี้ต่อไป ก็ให้พวกผู้ใดมีความสงสัย มีปัญหาที่เกิดขึ้น กับใจของเรากับชีวิตของเราที่จะถามก็ ต่อไปก็ให้พวกเราได้ถามปัญหาเรื่องการภาวนาหรือเรื่องอดำเนินทางด้านจิตใจของเรานี่แหละทำยังไงถึงจะให้พบความสุขความเจเลยต่อไป 那个浪过关。好，问。有什么问题的，都可以在这个时候把握这个机会来来打问，因为距离上一次师傅来这里已经是三年前的事情。 并没有在听到？在听的时候是在听着呢，还是一直都保持心里面的这个不妥、不妥、不妥？วันนี้วันนี้ท่าอาจารย์กำลัดให้เราสู้สู้กับเวทนาการสู้กับเวทนานั้นก็คือวิธีที่ท่านแนะไปเมื่อกี้นี่แหละวิธีนี้แหละ ถ้าเราพิจารณาได้เราทำได้ นี่แหละ วิธีที่เราจะสามารถนั่งได้ตลอดทั้งคืนคือวิธีนี่แหละ แต่ทุกคนก็ต้องไปผ่านด้วยการทุกคน การเจ็บ การปวดก็ต้องไปผ่านเอาแพ้แลตามไปทุกระยะก็ดีเหมือนกันนะ刚才师傅所讲的这个方法呢， 其实是一个很好的方法，让我们去面对我们的这个苦受、不好的苦感觉。而如果你能够用到这个方法的话，学到这个方法的话，你可以打坐，坐到天亮都没有问题。 当你们做的时候，有没有遇到这个痛？刚才时候有没有这个痛？这个苦受有没有出现？我们刚在打坐，那เจอปัญหาอะไรบ้าง？啊，有没有用心的去面对它？还是在打坐的过程中有什么障碍吗？ เราจะตั้งใจพิจารณายังไงเราจะแก้ไขยังไง ความทุกข์เหล่านั้นถึงจะดับไปเหมือนอย่างที่ท่านแสดงให้ฟัง我们要怎样去思维，怎么样去克服，怎么去观，才能够做到这个苦啊到最后熄灭？เรามีโอกาสที่จะตั้งหน้าต่อสู้กับมันหรือเปล่าหรือเราจะพักบัลลังก์หรือบัลลังก์ทันที我们到底 有没有这个勇气、这个力量去面对我们这个苦？还是呢，苦一来的时候你就掉头就走了？当多数为什么难？他那个屁啊，不能不怕。然后慢慢接触，慢的面对，或是打在打坐的时候去观这个苦，观这个苦受，就好像你。 像台要跟你这个敌对的这个对手呢打过一样会方便很打没办法马上回来荣达马上回来荣达马上回来荣达马上回来荣达马上回来荣达马上回来荣达马上回来荣达马上回来荣达马上回来荣达马上回来荣达马上回来荣达马上回来荣达上回来荣达马上回来荣达马上回 ใครเคยต่อสู้แล้วได้เจอปัญหายังไงบ้างอ้าลองคุยกันลองสนทนากันดู有没有人曾经啊去用类似这样的方法来啊面对来处理自己这个痛的感觉呢？啊。 ถ้าเราถ้าเราต่อสู้ แล้วเราตั้งใจสู้มาตรงนี้เราจะได้กำลังใจเร็วมาก如果你遇到这样的状况，遇到痛，你真正的去跟他斗过，跟他面对面的去面对他，那如果你经过这个过程，你曾经这么做的话，

ถ้ารจะเ看到ิ个ดีความเจ็บความปวด คือความทุกข์ที่อาจารย์จำหลักท่านเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์คือคือ ความเจ็บความปวดน่ความเจ็บความปวดที่ปรากฏ เฉพาะหน้าเราที่เรานั่งนานๆ อันนี้ก็เป็นหลักสัจธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกัน我们打坐的时候所出现的这种苦、这种痛、这种不舒服的感觉，它都是一种真理。 มันเป็นทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้น ในร่างกายของเรา这是我们身体上所产生的这个叫做苦受不好的感觉痛苦的感受แต่ส่วนมากถ้าหากสัจธรรมแบบนี้ปรากฏขึ้น รู้สึกว่าเราจะไม่ยอมรับกันนะ但是，一般上，当这个真实的这个真理呢，它出现的时候， 我们大部分的情况呢都不能够去接受它。ความไม่ยอมรับ ในใจของเรานั้น หมายความว่าใจของเรานี่ถอยแล้ว不能够接受这个真理的状况就是一痛呢你就打退堂鼓了。เพราะ เราไม่ได้แยกเลยว่า ร่างกายทุกด้แต่ใจไม่ได้ทุกข์因为呢你没有去把它分开来说 我的身体痛，但是我的心没有痛。เราขาดปัญญาพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่กายใจของเราไปยึดกาย我们没有智慧，当这个痛呢出现在我们身体的时候，你的心就去执着这个身体，结果你的心也跟着痛苦。ด้วยเหตุที่ใจของเราไปยึดกายใจของเราก็เลยทุกข์ไปด้วย 因为你的就是因为这个心去执着这个身体，结果心呢也一样的痛苦。เราไม่ได้พิจารณาแยกกายแยกจิต我们没有用思维、智慧去把这个心呢，把它分开。เมื่อเราไม่ได้พิจารณาแยกกายแยกจิตเราไม่ได้ย้อนมาดูจิตทำให้เกิดช่องว่าง 当我们没有把这个身体跟这个心分开的时候，就会出现这个机会，让你的心烦恼。คำว่าเกิดช่องว่างในที่นี้หมายความว่าสติเราไม่พอ。当你的心出现这个空洞的时候，就是你正念没有的时候。เมื่อเกิดช่องว่างตันหายมันแท้มาตรงนั้นเอง。当你正念没有的时候。 这个贪这个欲望就会跑进来。เมื่อตัณหาเกิดขึ้นอุปาทานมันก็ตามมาทั当这个贪进来，这个执着，这个取啊，就也跟着进来。มันแทรกเข้ามาว่า เราเจ็บเราปวด้าจ他进来他就告诉你说我很痛我坐得很不舒服 เมื่อมันแทรกมาว่าเราเจ็บเราปวดตา他进来告诉你说很痛อัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมา这个我呢就升起了อัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาสำคัญว่าเราเจ็บว่าเราปวด这个我就会告诉你说我很痛เราทนไม่ได้ เราเจ็บเราปวดเราต้องเลิกเราต้องรื้อ 这个我也告诉你说，我很痛，我忍不住，我不能够再下做下，我不能够再做下去了，我要起来。เราสังเกตได้ไหมว่าเรานั่งภาวนาทุกครั้งพอเรามาถึงตรงนี้เราก็เลิกกัน有没有发现到很多时候我们到了这个阶段的时候我们就会结束我们的打坐เริ่มเลิกกำหนดจดจ่อเลิกพิจารณาแล้วก็มาพลิก มาเปลี่ยน就到了这个时候，你就没有继续去修，没有继续去思维，而改变知识。ตัณหามันแทรกมากตัณหามันแทรกเข้ามาว่ายังไงรู้จักไหม这个贪，这个欲望，它跑进来跟你讲什么，你知道吗？ตัณหาแปลว่าความอยาก这个ตัณหา，这巴利文的ตัณตัณหา，就是一种贪爱。

ถ้าเราย้อนไปดูที่ใจของเราแล้ว เราจะเห็นตัณหามันอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวด อยากให้อยู่สบายสบายพอดีพอดี如果你回来看你的心，你就会看到这个贪爱呢，他想要不痛，想要不疼，想要说只有舒服、快乐的感觉。นี่คือกำลังของเรายังไม่ดีกำลังของเรายังไม่แข็งพอ。这就是代表我们的心的力量呢。 ไอโกูคำว่ากำลังในที่นี้หมายความว่ากำลังของสมาธิและกำลังของปัญญา这个力量是指我们的定力跟我们智慧的这个力量呢还不够ถ้าสติของเราพอสมาธิของเราพอ เราสามารถใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลาย แยกแยะได้如果我们的正念够强 我们这个定力够强的话，我们就可以用这个智慧呢，来把这个事情啊，给它看清楚。เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี้เราบริกรรมให้ใจได้รับความสงบ我们念这个พพุุททโโธธพุทโธ是为了要让我们的心呢达到这个平静ในขณะที่เราบริกรรมให้ใจของเราสงบนั่นเอง เวลาก็ล่วงไปล่วงไปห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาที当我们打坐的时候，一直念的时候呢，时间一直过十分钟、二十分钟、三十分钟。ความเจ็บปวดที่เรียกว่าทุกขเวทนาทางกายก็เกิดขึ้น这个痛的感觉，或者是叫做身体上的这个苦受呢， 也跟热升起。เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้น เราก็ต้องมากำหนดดูทุกขเวทนา当这个苦受升起来的时候，我们就必须呢来看这个苦受。เราเปลี่ยนจากอารมณ์สมถะมาเป็นอารมณ์วิปัสสนาได้。我们这个时候呢，就把你的修行呢从修止转去修观。

เราทำความรู้เราเราทำความเข้าใจอย่างนี้你必须要这样子去了解แต่ถ้าหากเราไม่มีกำาลังพอ มันจะยึดความเจ็บความปวดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราทำาให้ตัณหาแทรกเข้ามา但是呢如果定力不够的话就会把这个不这个苦受呢当做是我当做是我的东西所以呢这就是这个贪爱呢已经 จริงหลเลยวิธีฝึกฝึกซ้อมนั้นน่ะ หลวงตา ท่านแนะวิธีฝึกซ้อมไว้ละเอียดมากตรงนี้ หลวงตามหาบัว在讲解这个方法的时候呢他讲解的非常详细ท่านให้กำหนดพิจารณาทุกขเวทนานั่นแหละหลวงตามหาบัว要我们呢去思维去关照这个苦受คือร่างกายเป็นทุกข์แต่จิตผู้รู้ว่ากายเป็นทุกข์ 要去看到说身体痛、身体苦，但是呢，这个心也跟着去说苦。要看到说这个身体的苦是一个，身这个心里面说苦的是另外一个。但是呢，必须要有这个定力。 ใช้สติใช้ปัญญาหมุน ติ้ว ไม่ปล่อยให้ขยับตัวออกจากจุดนี้ได้然后呢就用你的这个智慧呢一直观下去不要放弃กำหนดดูไปที่ทุกขเวทนาที่กาย去看这个身体上的这个苦受มันจะปวดมันจะเจ็บ มันจะปวดตรงไหนก็ให้กำหนดจดจ่ออยู่ตรงนั้น在哪里痛 哪里不舒服的就专注在那个地方。啊，ปวดตะโพกปวดหัวเข่าปวดบั้นเอวปวดไหล่ปวดคอ不管是膝盖、腰、背还是颈、肩膀，มันปวดรุนแรงตรงไหนเราก็กำหนดจดจ่ออยู่ที่นั้น哪里痛你就看哪里。เสร็จแล้วท่านก็ไม่ให้ลืมย้อนมาดูจิต然后呢再回来看心 ทำความรู้สึกมาที่จิต แล้วก็ทำความรู้สึกไปที่ทุกขเวทนา去感觉这个升升起来的这个苦กลับไปกลับมาย้ำไปย้ำมา就这样子看身体看心这样子来来回回的去观ถ้าเราพิจารณาทีอยู่อย่างนี้ มันจะทำให้เกิดการแยกกัน如果你可以这样子去思维的话，你就能够把 ทุกขเวทนาเป็นทุกขเวทนาจิตเป็นจิตขู่โซ่是ือขู่โซ่ซอซเสร็จแล้วสมมติอย่างปวดที่บันเอว ท่านให้กำหนดไปที่บันเอวที่ว่าเป็นกาย如果还痛的话，比如说腰还痛的话，你就去看这个身体，ทำความรู้สึกอยู่เฉพาะกาย และทำความรู้สึกที่เวทนาที่มันเจ็บ就只是去注意这个身体 跟这个感受สับกันไปสับกันมารู้สึกที่กายแล้วก็อยู่กับเวทนาอยู่กับเวทนาแล้วก็ไปอยู่ที่กายเราลองย้ำดูย้ำได้ไหมย้ำได้นะ就是这样子一直重复的看着身体然后又在看这个感受又在看身体在看这个感受轮轮流变来变去重复的在这两个地方去观 แต่ก็ไม่ลืมย้อนมาดูที่จิตด้วย但是呢也要在适当的时候回来看自己的心ทำไมเราจึงต้องย้อนมาที่จิต为什么要回来看这个心呢เพราะถ้าตัณหาจะเกิดมันจะเกิดที่จิต因为呢这个贪如果升起来的话，它一定是在我们的心里面升起。มันจะเหมาเอาว่ากายเจ็บกายปวด 然后他就会说这个身体痛。เมื่อมันยึดกายว่ากายเจ็บว่ากายปวดแล้วมันก็สำคัญว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเราตัณหาแทรกเข้ามา当他说身体痛身体不舒服的话他就会执着说这个是我在痛这个痛是我的ท่านพิจารณาสับไปสับมาสับมาสับไปอันนี้เป็นเป็นภาพทดสอบเป็นเป็นภาพ เป็นภาคฝึกซ้อมเป็นภาคทดสอบ ถ้าใครสามารถเอาบททดสอบเหล่านี้ทำให้เกิดผลก้าวหน้านี่แหละคือวิชานั่งภาวนาต่อสู้ นั่งภาวนาตลอดรุ่ง这如果你随可以这样子去观的话，这就是一个让我们呢可以重复的练习、重复的训练。 这个是一个非常重要的一个修行，如果能够这样子做的话，有些人他们可以坐整晚打坐到天亮，都是用这个方法去修。那那地铺你摊老老谈老唔得嚟。当我们当你在听这这个讲解的时候呢，你都可以跟着去思维。啊，嗯，可放下压来棒，还有什么疑问吗？ อ่าอ่าอ่าถามได้เลย ไม่มีไมค์พูด呃，张起来讲了，张起来讲没有问题。走走来前面一点，听不到，走来。前面走前面一点啊，你如果我们没有麦啊，对不起啊，要要嗯啊。อ้าว你你去那边，如果他是翻译啊，华语，你跟师傅讲。哦我的摆摊如果不把它进高就好เอ了。ออ่าอ่าเอาไมค์ OK，够了，够了，够了，可以啊。ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะแปลเขาก็จะพูดคือได้ที่เป็นจ่าขึ้นมา ครับเขาภาวนาจนกระทั่งเหมือนกันความรู้สึกว่าขาหายไปเลย ไม่มีขาเลย แล้วก็ต้องทํำยังไงทาไมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับภาวนาแล้วก็นำมาภาวนาและขาหายไปเลยตอนนั้นเราภาวนาอยู่กับอะไรร个时候你用什么方法修行ของบริกรรม อมิทภบเขาบริกรรมอมิทภบะอมิทภบะมันก็พุทโธพุทโธอย่างนั้นแต่เวลาพว่าเป็นมหายานครับผมเขาจะบริกรรมอมิตาพุทธอมิตาพุทธอมิตาพุทธจนขาหายไปเลย และขาเป็นขาเราหรือเปล่า้่然后那个脚是我们的脚吗？หรือขาของใคร คือเขาเนาะความรู้สึกว่ามันชาจนกระทั่งแบบหายไปปุ๊บเลยนะ เราก็จะให้ความเหต็บชามันออกเราา不要被这个麻痹的เ觉ี了ย们ให้ดูให้ชัดเจน要清楚的把它看清楚啊看仔细一点ลองดูใหม่ดูให้ชัดเจนมันไม่ได้หายไปเหมือนอย่างที่เราเข้าใจ啊要去看得清楚一点它并没有我们所想象所感觉到说不见的其实还有在 บางทีมันก็เหมือนหายไปบางทีมันก็เหมือนกับเราไม่ได้นั่งบนนั่งบนพื้น บางทีเหมือนเราจะหอกจะลอย ตรงนี้ต้องดูให้ชัดเจน有时候啊会感觉到说好像不见的有时候好像感觉到没有坐在地上。อย่าให้ความรู้สึกอเรา但是呢 要不要被这个感觉给骗了？要去看清楚，很清醒，的用你的正念去感觉它。แต่ว่าปกติปกติเขาปกติเขาถึงอาการอย่างนี้เขาจะตกใจกลัวเขาจะออกมาเลยครับต้องกลัวครับผมันกลัวครับ เราไม่ต้องกลัวถ้าถ้ามันเกิดความรู้สึกว่า ขาเราหายไปจริงๆเราก็ อยู่กับผู้ที่รู้ว่าหาย อะไรเป็นผู้ที่รู้ว่าหาย如果你觉得说这个脚感觉到脚不见了的话，你就保持在这个觉知上面。是什么觉得说不见了？是谁告诉你不见了？อยู่กับผู้รู้ว่าหายรู้ผู้รู้ว่ากายหาย就是保持在你那个觉知上面，一定有个东西告诉你说。 看不见了，有个感觉，有个你心，到你不见了，你就保持在那边就好了。什么光？什么光？ อ๋อเขาบางทีเขาปิดตาอย่างนี้แหละคือก็มีความรู้สึกว่ามีแสงมา มาชนิดหนึ่งแล้วก็แสงนี่ก็มีหลายสีด้วยทำให้เป็นกันนั่นครับผมก็ดูให้ดี แสงก็ต้องดูให้ดี บางทีประสาทตาเราหลอกเนง่อ้这个光呢也要看清楚一点，有时候是我们的这个眼的神经呢来骗我们。ความรู้สึกที่กายก็เช่นเดียวกัน แสงปรากฏทางตาก็เช่นเดียวกัน 不管是我们这个身体上出现的这种感受也好，不管是我们闭着眼睛看到这个光的出现都好，这些呢都必须先要看清楚先。看，该，我，还，该，者是你 看到或者知道这个光出现，你就保持在你的这个心上面，呃，觉知知道，ไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไร不要去啊继续然后不要怕继续下去ถ้ามันยังกลัวอยู่เราก็ดูความกลัวนั่นแหละ如果还怕的话继续看这个怕อ่าดูความกลัวได้ไหม โยมเพี่อบ้านสาธิตขั้นสุขภาพเราดูความกลัวได้ อ๋อเขาว่าเขาว่าก็ไม่กลัวแต่ว่ามันก็มันก็รู้สึกว่าแปลกทำไมเป็นอย่างนี้ ถ้าเราไม่กลัว ถ้าเราไม่กลัวเราก็ไม่ต้องแปลกให้เรากำหนดจดจ่อดูความเปลี่ยนแปลงของมันรู้กลัวมีหูอ่า ก果不怕，不要不要觉得奇奇怪。如果你不怕的话，你就不会觉得奇怪，也不要，嗯、你就怕了咯、所以不用怕，就专心去看和改变。กำหนดพิจารณาดูหรือยังและตอนนี้ทำแล้วยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า还有在遇到这这个情况会常常出现吗？ทุกครั้งเวลาภาวนาจะเป็นอย่างนั้น ทุกครั้งเวลาภาวนาจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พิจารณาตามที่แน่นี่แหละ พิจารณาดูความจริงว่ากายขาดไปจริงหรือเปล่า แสงปรากฏที่ตายจริงหรือเปล่า และใจมันกลัวกลัวอะไร ถ้าจับอะไรก็ไม่อยู่ดูความกลัวที่ใจนั่นแหละ ถ้าเรามีสติเราทำได้ แต่ถ้าขาด ถ้าเราขาดสติตัณหามันกะแทรกย้า 去看着它，比如说，如果这个不脚不见的感觉出来了，就看着这个感觉，看人心。 ียจริงอยู่ที่นี่กับคนเขาสนใจภาวนาแต่ว่าคือเขาไม่ได้ยึดหลักแบบเราแบบครูบาอาจารย์บางทีเขาก็ไปศึกษากับพระพม่าอย่างนั้นมันไม่แตกต่างกันเลยจริงอยู่ครับความเกิดขึ้นเป็นน่มันไม่แตกต่างกันแต่ที่นี้ว่าบางทีที่สอนน่ะคนที่สอนอย่างเขาเป็นถึงขนาดนั้นเาเขาเป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นนั่นแหละแต่เก็ไม่เป็นคือสอนพวกเขาน่ะปัญหาก็อย่เราดูเราดูดูดูดูดูนั่นแหละไม่งงเลยบางคนก็ต้องว่าจับนี่นี่จับนั่นจับนี่นี่นะโอ้ ราก็ไม่รู้จะยังไงขณะปัญหาก็ยังหลักหลายกรูาอาจารย์เหอกินอาจารย์วันนี้ก็ดีครับอาจารย์อธิบายหลักอาจารย์บอกว่าไม่ต้องอยู่เวลาเต็มที่ใครทนไม่ไหวก็กลับเห็นมันมีใครอยากกลับเลย ที่ที่เราภาวนาอยู่ปัญหาตรงนี้แหละเห็นรูปแล้วออกไปแล้ว เราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราออกไปดูแล้วมันจะไปเ你打坐的时候，你看到了，是因为你已经出去了。如果你看到这个 แต่ละคนทำหลวงพ่อก็รู้แล้ว ก็ตั้งใจภาวนาอยู่แล้ว ทีนี้มันอย่างนี้เราวัดอย่างนี้เรามันเหมือนกันไม่เหมือนกันที่แบบโคลัมเปอร์อันนั้นก็ทั่วไปดูแล้วแต่ไปเรื่อยๆเพราะว่าคนาสนใจภาวนาจุดนี้มันเป็นจุดที่คนเคยทำคือต้องเอาครับคือถ้าว่าพวกนี้พวกนี้คนจะทำบุญมาก แต่พวกนี้ ส่วนหนึ่งที่ทำก็ไม่ชอบภาวนาเพราะฉะนั้นกขไม่มา ส่วนที่ชอบมาฟังธรรมที่กไม่ได้ไปพอมกับวันธรรมคนไทยก็เยอะอยู่แล้วอยเนสี่ห้าคนแล้วคือถ้าจิตถ้าจิตมันยังไม่แข็งพอเนี่ย ก็ไม่รู้จะพิจารณาแล้วก็ไม่รู้จะย้อนเข้ามาไม่รู้จะอะไรเลยมันก็เป็นเลยบางทีอันนี้ต้องฝึกซ้อม อันนี้ก็บางทีอีกหนึ่ง คือ ปกติแล้วไม่มีใครชี้แชจงวิธีครการทำแล้วก็ถ้าว่าถามพวกครูบาอาจารย์บางทีเขาก็เอาหลักที่ลงตาเนี่ยไปทำได้นะครับที่จะนำเมื่อกี้มันจะนัำเมื่อกี้นี่ดีมากที่หลวงหลวงพ่ออธิบายนั่นนะครับมันมันให้กับฝังเลยครับนี่ให้มันทุกคนก็แบบพอใจดีใจ ไม่มีใครเข้าใจเข้าใจแล้วยัง เข้าใจแล้วยังคือพุทโธได้ไหมอ่ามีคนต่อโอ้โห เขาได้ข้อปฏิบัติแล้ว ถ้าถ้าเขาเข้าใจนะแต่ไม่รู้เขาจะจับหลักได้หรือเปล่าที่เราเนี่ยครับเออก่อนอาจารย์ขออกาสก่อนตอบ你你你你你ร他们讲他问什么东西他刚才问的问题是呃不脱的时候怎么不脱就是怎么念这个不脱 是念这而已，还是要配合呼吸？就呼吸出呃进的时候念不，呼吸出的时候念佛。啊，พุทโธกับลมหายใจจะเข้าออกได้ไหมอ่าถ้าเราถนัดตรงนี้เช่นพุทเข้าไปโธพุทโธพุทโธ ลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ นึก พุทธเราก็รู้ว่าเรานึกลมเข้าออกเราก็รู้ไปขนาดในขนาดเดียวกันท่านยังว่ากำกับด้วยพุทธโธพุทธเข้าโธออกก็ได้如果你觉得说你习惯以前有修这个观呼吸的，或者是说你觉得说 呼吸进的时候，不呼吸出的时候，念佛的方法，你可以保持这个正念，你可以知道呼吸，也可以保持知道这个不头的话，那你就可以继续用这个方法。จริงครับผมท่านไปหาฟังเถอะไม่มีครับผมแล้วก็สำคัญที่สุดโดยส่วนใหญ่บางทีบางคนก็อ่านหนังสือมาว่าหลวงตาเทศในไทยไม่มีใครแปลแบบที่นี่ครับสดๆร้อนๆไม่มีใครครับผมเวลาไป心里面呢去重复这个不陀不陀不จ都可以 它是两个方法。ต่อไปต่อไปกดีนะ ใครมาฟังเทศให้ปิดนาฬิกาเลยห้ามดูเวลาเลย ถ้าเราถนัดนึกพุทโธพุทโธไม่ต้องมาจำลงอย่างอื่น 如果啊，如果你觉得说习惯说不用看这个呼吸的话，你可以只是一直心里面重复念不拖不拖不拖”的话，呼吸不用去理会它都没有关系。一个，你碰一不需要，就是一直重复念心里面想这个“不拖不拖不拖”就好了。 เอาใครจะถามอีกเตรียมตัว有什么问题的都可以准备排队ต来เอามามา要好好把握机会วันนี้เรียงหน้ามาถามได้เลยวันนี้ อันนี้อุปธรรมวัดตลอดเป็นดีมากโอ้ดีพวกเราสนใจธรรมะดีมากถ้าถามแบบนี้มันตอบ มันรู้จุดมันตอบได้ เตรียมไว้เตรียมปัญหาไว้就是就是去解决情况。再讲一次。要辛苦的把身体和感受在痛苦中 ที่เราถามเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงว่าเออที่ให้เราไปดูกายดูเวทนาดูไปดูมาอย่างนี้ให้เพื่อให้เราได้แยกออกมาใช่ไหมครับแยกอาจะรู้สึก 然后第二个你是跟是要为了分开它，然后接下来是分。然后分开痛的是啊，分别，然后要分别感受对方，然后将分开分别感受分开时的感受，从很多角度来看待的心。对，由白由麻，菩提开，菩提会慢慢分裂出来，然后又卷回来菩提，问：，我们感觉怎么样？，做一样的对吗？ าเวทนาการพิจารณาจิต การพิจารณาทั้งหมดทั้งกายเวทนาจิตเนี่ยไม่ใช่เพื่อเราเข้าเราจะไปพิจารณาเพื่อแยกตัวเองออกมา เราพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเพื่อให้รู้เวทนาใครเป็น เป็นผู้ ไปยึดว่ากายของเราเจ็บจะเอาอะไรเนี่ยเราจะดูอยู่ตรงนี้ว่า ผู้ไปยึดคือผู้หลงผู้คือจิตไปยึด ในเมื่อจิตไปยึดแล้วมันก็แยกไม่ได้ เราจะไปกำหนดว่าแยกออกมาเลยไม่ได้ การแยกนี่คือสติปัญญาเข้าไปรู้เห็นความจริง และเขาจะแยกของเขาเอง โดยที่เราไม่ต้องไปจับแยก 这个观这个身体，身体的感受，身体的感受，它是为了要让我们去了解这个感受是怎么一回事，要去看到说是谁在执着这个痛，谁在说这个是痛，要去看到说最后呢，是因为我们的这个没有智慧的心，我们。 这个迷失的心呢，去执着它，而不是说要去看身体、看感受这样子，都没看到，把自己抽出来，不是，而是要看到它整个过程呢，到底是谁在执着这个东西？要看到这个心是在执着。考考耶，你他 到最后呢，他要分开的时候，是他自己分开出来。不是，不那边他们管。但是你，你必须先先去做两天。你如果还没真正做的话呢，你听了你还是不明白。有尝试过用这个方法？三嘛我这个方法你明白吗？ ไม่ค่อยเข้าใจคือเขาเคยลองทำดูแล้วพอมีท่านท่องแล้ว ไปพิจารณาดูว่า ตรงไหนเจ็บหนังหรือว่ากระดูกหรือว่าอะไรหนาวแล้วก็พิจารณาเห็นว่าความเจ็บนี้ไม่ใช่ว่าเจ็บตรงไหนมันเพียงแค่ความรู้สึก只是觉得对这个感觉并没有觉得 是真的是知道只是个感觉，而不是什么地方痛。 只是剩下一个知觉痛มัน减，ค่เจ็บแต่ว่าคิดนะครับ อันนี้ยังไม่ เรายังไม่ทำไม่ถึงที่สุด ความทุกข์เนี่ย ถ้าเราพิจารณาความทุกข์เรียกว่า สติปัฏฐานสี่เนี่ย มันจะเห็นว่าความทุกข์นี่ กายอยู่นี่ เหมือนเราเห็นกองไฟ เราไปอยู่ใกล้กองกองไฟกองไฟกองขึ้นนี่ เราไปอยู่ใกล้มันร้อน ในเมื่อเราถอยตัวออกมายืนห่างๆเนี่ยกองไฟก็เป็นกองไฟเราเห็นกองไฟอยู่นะ你要你现在还没有把它看得清楚，应该就好像像刚才所举的这个比喻啊，就是看到那个火炉，你看到那个东西在，但是呢，你只是远远的看着它。 เนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นอริยสัจแล้วเราต้องต้องทำยังไงที่จะห่างหางมองห่างหางไม่ใช่คือนั่นคือเราหาสมมติว่าเราดูตรงเนี้ยความปวดที่ที่หัวข่าของเรา แล้วก็ค้นคว้าหาอยู่ในความปวดมันอยู่ตรงไหน ใครเป็นคนเจ็บ你要就是你膝盖痛，你就要在那个地方一直去找谁在痛。ใครเป็นคนเจ็บอยู่ตรงนี้ แล้ว ดูจิตเนี่ย คำว่าย้อนดูจิต เนี่ย คือเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเจ็บตอนนี้ว่าเราเจ็บเราเจ็บเราเจ็บเราเจ็บ เนี่ย要看到说是谁在讲，我在痛，我在痛。จนกว่าที่ว่าจิตเนี่ย มันเข้าใจแล้วนี่ก็เหมือนกับว่า กองไฟเนี่ย มันลุกอยู่ก็ตาม นี่คือความเจ็บนั้นมันเห็นอยู่เหมือนกองไฟ แต่เราถอยออกมาแล้วคำว่าเราถอยออกมาแล้วนี่ไม่ใช่เราไปมันเป็นคำพูดที่ว่า เราถอย แต่ว่าในขณะเดียวกันเราเก็บเราเก็บเราเก็บมันพลิกหายไปเลยความเจ็บก็เห็นความเจ็บ แต่จิตก็เนี่ยมันพลิกของมันอย่างเนี้ย说把自己抽出来那个状况呢，其实它只是一个形容词，而是你继续这样子看下去的时候呢，

你只是做三十分钟是看不到的，至少都四个小时以上。有超过四个小时，你们过了没他们继续做下去。ไม่ไม่เจอถ้าทำไม่ถึงนี่ไม่เจอ如果没有真正做的话，看不到。เขาเพียงแค่สามชั่วโมงเขาเพียงแค่สามชั่วโมงยังสามชั่วโมงยังไม่ได้ต้องสี่ชั่วโมงต้องให้รู้ความจริงอย่างนี้至少四个小时ถ้ายังไม่รู้ความจริงอย่างนี้แสดงว่าไม่เห็นอริยสัจ 如果人通。如果还没有看到的话呢，就还没有看到这个四圣谛，就继续奋斗吧。ก็ทำครูบาอาจารย์ที่ท่านทำอ่ะหลวงตา ที่ท่านบอกว่า นั่งต่อสู้ทุกขเวทนา มันขึ้นอยู่เต็มที่ เขาร้องเพลง จิตมันแวบออกไปว่า แม้ขณะนี้เราต่อสู้กับทุกทุกขเวทนา แสนสาหัสแต่เขาที่ร้องเพลงไปนั้นทำไมเขาสนุกสนานลื่นเริงเหลือเกิน ตอนนี้เราเหมือนกับอยู่บนกองเพลิง คือต่อสู้กันมาตั้งแต่หัวค่ำประมาณหกทุ่มจิตไม่ลงเลยทุกแสนสาหัสนะ ุกแสนสาหัสขนาดไหนไม่รู้ของท่านแต่ของเรานี่ต่อสู้นี่เปียกหมดนะเราต่อสู้นี่เปียกหมดนี่เหมือนอาบน้ำเลยหลวงตามหาปัว他以前在修行的过程中，他在管这个苦的时候，他从傍晚一直做到十二点晚上，然后他已经是很很苦很苦，痛到很痛了。但是呢，他听到外面有人唱歌的声音经过， 他就想着说，我已经感觉到好像坐在火炉上面，坐在火炭上面，为什么那些人他们还这么快乐在唱歌？而龙龙达拿波他痛到怎么样子，我们不知道。但是呢，呃，师傅他讲，他有时候痛到是满身都流大汗的，吃到碗就痛。痛。 จิตมันต่อสู้เต็มที่ว่าตัวเองทุกเต็มที่ที่จิตมันคิดไปว่า เขายังสนุกสนานลื่นเลิงไป เราขณะนี้เราทุกแสนสาหัสจิตไม่รวมเลยพอจิตคิดไปอย่างนั้นก็ ย้อนจิตเข้ามาดูตัวเอง พอย้อนจิตเข้ามาดูปุ๊บดูดูเข้าไปที่จิต จิตก็รวม พึงลงไปเลย เวทนาดับหมดแต่เหลือแต่ความสุขเดียวดัง 这样子去看着，我现在这么痛，但是他们还外面的人呢，却啊还在迷醉在他们这个快乐当中，就再回来看他自己的心啊，当一回来看自己的时候呢，立刻就进入另外一个状况，就是所有的感觉、所有的苦呢，都立刻消失了。啊，米莱伊。 ต้องไปท้ามไปค้ามมากๆต้องทำคือเราไปคิดว่าชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมง เราพอแล้วไม่ใช่ นะ คือเรานั่งต่อสู้เราอยากจะรู้เวทนากับว่ามันเป็นใครเป็นอะไร ไม่จำกัดเลยว่า กี่นาทีกี่ชั่วโมง จนกระทั่งรู้แยกกันออกมาเวทนาหายแล้ว去想我们 不是通过一个小时、两个小时就能够把这个感受看清楚，要把这个感受看到，说是谁在痛。啊，如果真的是看到的话呢，他是立刻会产产生一个很大的变化，这感受呢也立刻会放下。嗯，阿弥陀佛，苏维那，阿弥陀佛。 这个就是关于说啊，怎么修这个观这个苦观这个痛苦的感受的这个修行方法，要去尝试一下才知道。那老妹妹，ต่อสู้เราจะไม่มีความจริงแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดับนะเราต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยต่อสู้ไปไประดับหนึ่งมันลดลงลดลงลดลงจนหายไปเลย ถ้าเราบอกตรงนั้นเราก็ว่าแหมเราเห็นเราสู้เวทนาได้แล้ว ไม่ใช่ เรายังไม่เห็นเวทนา เพราะเรานั่งไปนั่งไปอย่างเรานั่งเนี่ยนั่งท่าเดียวเนี่ยไปสักระยะหนึ่งมันขึ้นมาขึ้นมา แล้วมันก็ลดลงลดลงหายไปอันนั้นไม่ใช่เห็นเวทนา ไม่ใช่ผ่านเวทนาเราต้องนั่งให้มันขึ้นมาอีก นั่งต่อไปอีกมันจะขึ้นมาขึ้นมาอีก ขึ้นมาสูงกว่าเดิม นะหลวงตาใช้คำว่า ลูกหลาน เหลนปู่ย่าตายายนะนะคือเวทนานี่มันเรานั่งไปข้างแรกอย่างเนี้ย นั่งสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งคนไม่เคยนั่งมันจะขึ้นมาระดับนี้แล้วก็ลง นะเหลือเน็ตชานิดนิด เรานั่งต่อไปอีกมันจะขึ้นขึ้นมาอีกขึ้นสูงขึ้นมาอีกลง นั่งต่อไปอีกขึ้นสูงขึ้นมาอีกลง นี่แหละที่ว่าสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอย่างลงตาวัาแสนสาหัสคือมันขึ้นถึงปู่ย่าตายายมันระบบทั้งหมดเลย ถ้าเป็นก้าวเดิน เราสมมติว่าตอนนั้นเวทนา มันขึ้นอย่างหนักจิตมันยังไม่ลง ถ้าเป็นก้าวเดิน คือก้าวไปอย่างนี้สงบเลยนะถ้าเราก้าวขาก้าวหนึ่งตุ๊บทุกว่าเรายืนอย่างเนี้ย มันขึ้นแต่หนัก ถ้าเราก้าวขาปุ๊บสมมติเหมือนอย่างนั้นก้าวอย่างนี้คือสลบเลยนั่นละ่ะเราสามารถได้เห็น เวทนากายเวทนาจิตครับรมง一般上的大家在做的时候呢，如果出现一个痛，它痛痛痛痛那个程一个程度的时候呢，它慢慢又没有这么痛如果你可以看到它升起来你在灭去的时候呢，这个病 还并不是说你看到这个感受，你还要继续再做下去，再做下去呢，会有一个更大的感受会再升起来，它会更加痛，痛了之后呢，它又会再消失。如果它消失的时候呢，也不要以为说就看到了，它还会再来一个更高的，要痛到说一个极点的时候啊，如果你那个还能够继续保持下去的时候。 还能够保持你正念的话，它就会在一个适当的因缘的情况下呢，立刻会出现一个很大的转变，就是就是要这样子，一直四个小时、五个小时、六个小时继续这样做下去，去看到它的整个的变化。嗯，那就是，就是讲，原来我们很多人，呃。 ไม่ใช่เป็นเป็นทุกทุกครั้งหรือทุกคนทุกคน บางที่บางท่านอาจจะภาวนาไปเวทนานิดหน่อยแล้วพิจารณาไปแล้วจิตมันก็สงบตัว อันนี้เวทนา มันก็หายไปได้ เพราะจิตสงบลงไปแล้ว พูดถึงว่าการต่อสู้นี้จิตมันยังไม่ลง ยังไม่สงบเราต้องพิจารณาแยกแยะว่าความเจ็บความปวดอะไรเป็นกายอะไรเป็นเราจิตเป็นยังไง ใครเป็นคนเจ็บ จิตเป็นคนเจ็บ หรือกายเป็นคนเจ็บ เราพิจารณาไปแล้วก็คือว่าตาถ้าเราตายไป สมมติเราตายไปเราไปเผาไฟทำไมมันไม่เจ็บ ความเจ็บมันไปไหนถ้าว่าจิตเจ็บอ้าวจิตออกจากร่างแล้วจิตไปเจ็บอยู่ตรงไหน อะไรต่ออะไรนี่เป็นสติปัญญาของเราที่จะนำมาพิจารณาในขณะนั้น这个情况刚才所讲的这个观感受呢，它是指当你的心还没有平静的时候呢，我们必须用这个思维的方法，也让这个心平静。 但是，一些人呢，他的感受并不是很强烈，他很快的可以让心平静下来。而当我们在观这个感受的时候呢，你就下去用你的智慧想办法去思考啊，比如说思考说是谁在痛，是身体在痛，还是心在痛？还是说，比如说，如果比如说是身体在痛的话，如果这个身体拿去烧一个死人拿去烧的话？ 身体痛啊，身体如果不痛的话，心痛，那心跑去哪里痛啊？这个是你一直要，在你这个感痛升起来的时候，不断的去思考关于这个身体、这个感受跟这个心啊，这个三个东西，你要一直去思维它，去分辨它，去思考这个东西。你尼奥萨哈通咯，好嘞，啊，痛。 ที่เลยก็ได้เดี๋ยวอยากถามอีกว่าผู้ที่ข้องใจถามเมื่อกี้หนึ่งรายสองรายสามรายเนี่ยได้ข้ออะไรไปปฏิบัติไหมเาร刚要问呃刚才发问问题的那几位呃回去之后你们大概懂得或者知道吗应该怎么继续修下去有没有一个比较明显比较清楚的方向了 เราต้องเราต้องตั้งใจฟังเอาวิธีการไปปฏิบัติ เราอย่าไปต้องการทราบผล ถ้าเราต้องการทราบผลเราก็ยึดโดยเฉพาะลุงตา ท่านจะไม่พูดชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องผล ท่านพูดเฉพาะเรื่องเหตุที่ที่ที่เหตุที่ท่านดำเนินยังไงท่านท่านเล่าฟัง我们只需要听到或是学习那个方法，怎么去做，他操作怎么应该进，怎么去进行。 关于那个结果会怎样呢？你先不要去理会，因为龙达瓦呼啊，他在讲经的时候，他在教导的时候呢，一般上他都不会去提到说你这样做之后呢会得到什么东西，他不会这这么只说这样这样子说，他只会去告诉你说你继续继续该怎么做做下去。คือ五百ลูกที่ท่านบอกท่านสอนมันเป็นที่ท่านเนินไปแล้ว 刚才大家所听到的这些思考的方法，这些是啊师傅本身的经验，他怎么去做，是他用所用过的方法。ผลที่ปรากฏที่ท่านทำและดำเนินไปแล้วนั้น เราฟังแทบไม่ออก แต่ถ้าเราทำไปแล้วเราเป็นเหมือนท่านเราจะทราบว่า มันมีคำเฉลยอยู่ในนั้นแหละ而师傅所讲解的那种状况 啊，或者是他修到最后那个突破的情况呢？听了大家也不懂在讲什么，因为呢大家还没有试过。但是如果只要我们真正的去做去修的话呢，你就会找到同样的答案。哎，มันปรากฏชัดเจนเพราะมันเป็นี่ใจของเราเอง，是很清楚的会出现，因为呢是在我们的心里面。 อุบายวิธีนั้นเป็นแบบฝึกหัด ที่เราไปทำ เป็นทำเป็นแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัด ไม่ใช่เราทำวันนี้เราได้ วันนี้เราทำเดี๋ยวนี้เราได้เดี๋ยวนี้ เราทำวันนี้เราได้ วันนี้บางทีเราทำเดือนนี้เราก็ยังไม่ได้ เราทำปีนี้เราก็ยังไม่ได้ บางทีสองสามปีก็ยังไม่ได้刚才所听到的呢，只是一些关于修行的方法，但都是练习题。 不是说今天做了，今天就有答案。这个练习呢，有时候是要做一个月，但是呢，不是说做一个月之后你就可以见结果。有些人做了整年，做了几年也未必能够找到这个答案。所以呢，要很用心的去做你这个功课，这个练习题要把它。 继续的用功做下去แบบฝึกหัดคือเราตั้งใจทำเหตุทำจนพอผลมันจะปรากฏขึ้นเองเราไปคาดเดาไม่ได้当我们在不断的重复去做的时候这就是在不断的去啊培养去造这个因结果它自己会出现ถามสามคนเมื่อกี้เขาได้ข้อปฏิบัติอะไรไหมลองถามก็ดู้ 刚才所发问的那三三三个问题的人呢、啊，大家回去之后知道怎么继续修下去吗？会不会已经比较清楚了？还在吗？ทำไมท่านจึงให้พิจารณากายแล้วก็ไปดูเวทนาแล้วก็ไปดูจิตตัวสักเปลี่ยนมันมีอยู่ ตัวสักไปอยู่ที่กายมันมีอยู่ตัวสัก ไปอยู่ที่เวทนามีมีอยู่ ย้อนมาที่จิตคือผู้รู้ คือผู้รู้รู้จักผู้รู้ ผู้รู้เอง ผู้รู้ย้อนมาดูผู้รู้เอง ไม่อย่างนั้นตัณหาเกิดที่ใจเราจะไม่ทันมันตัณหาเกิดที่ใจเรารู้ได้ไหมเรารู้ได้ แต่ถ้าหาก เราสติปัญญาเราช้าไป มันเกิดขึ้นสี่ขณะจิตห้าขณะจิตเสียก่อนเราถึงรู้ตามมัน แต่ถ้าหากสติปัญญาเรากล้า มันโผล่ขึ้นมาหนึ่งขณะสองขณะเราก็จับมันได้แล้ว ถ้ามันแก่กล้ามากกว่านั้นมันโร่เหมือนอยู่เฉพาะหน้าเนี่ย เหมือนกับเราจ่ออยู่ที่ที่ที่รูเนี่ยสมมติแย้มันเข้ารูเนี่ย มันเข้าไปแล้ว มันค่อยๆโผล่มาเนี่ยเราเห็นมันเข้ารู เราก็จ้องดูเนี่ย จ้องดูเนี่ยพอมันโผล่มาก็พอมันเห็นแล้วมันก็หดลงไปอีก มันไม่ถึงกับ จะต้องออกมาเดินยาวเป็นศอกเป็นวาตัณหาในหัวใจของเราเช่นเดียวกันพอเราเห็นปั๊บมันเหมือนกับมันสปาปั๊บหายไปเลย แบบนี้เรียกว่าตัณหาดับเหมือนใจ心里面呢，我们贪，我们这个贪，这个欲望啊，它是在心里面出现的。我们就是要用我们这个觉知去看这个心啊， 看到说，什么情况下，或者是这个贪已经升起来，你看不看到？有些人是这个贪爱这个欲望，它升起来很久了才发现，而修行就是要有要用更强的正念去察觉它，去看到它，就好像一个洞里面，你就在那洞外面去看，从洞里面出来那个蛇也好，还是虫也好。 不要等到它爬完出来很长了才去看，发现它跑出来了，而是它一出来的时候，你立刻可以发现到它。这个是一个修行者他的正念要做到这样强的一个程度。ให้ลองไปทำดูเราดูมาที่กายได้ไหมย้อนมาที่จิตเราได้ไหมรู้ไปที่กายได้ไหมย้อนมาที่จิตเราได้ไหมมันแตกต่างกันยังไงเราดูมาที่กาย และมันแตกต่างกันยังไงมันเราดูมาที่จิตแล้วก็ดูไปที่เวทนาลองย้อนนั่งแล้วก็ย้อนดูเดี๋ยวนี้เรานั่งย้อนไปย้อนมาลองย้อนดู现在你们都可以看看说去看这个身体去感觉这个身体你看得到吗在看着心心的状况是怎么样子再去看这个感受把这个身体这个心这个感受 三个东西都敢把它看清楚。แต่ต้องตั้งใจกำหนดอย่างต่อเนื่องทียิบไม่ให้มันชัดมันเกิดช่องว่าง要用正念的持续不断的去观去思维，不要出现任何的这个中断。มันปวดสมมติมันปวดมากๆเนี่ยถ้าเกิดช่องว่างปั๊บปัญหาจะแทรกปุ๊บทันที比如说出现很痛的时候，如果你的正念突然间 没有了，出现这个间断的话，这个贪，这个欲望，它立刻就会跑进来。没有，我们没有嘛。像铜板鼓口，它是很快很快的速度出现。你来看看，阿利查，阿利查，阿利查，慢慢帮跟压了，没有。嗯，它是就好像，啊，这就是所谓的无明啊，它很快的就出现来。 挡着我们的这个智慧，不让我们看清楚整个真相。แค่มันเยอะไปแค่ว่าแค่สองเนี่ยนั่นแหละคือปานทานก็ตาม。当你这个贪生起来之后，它很快的又再会产生这个执着。ตัวตนมันก็โผล่มาตอนนั้น过后呢，这个我就会出现。 อัตตาตัวตนโผล่มาคำว่าพบคำว่าพบภายในใจของเรา คือสถานะของจิตของเรามันเปลี่ยนไป所谓的这个十二因缘里面讲的有呢，其实就是形容说我们心的这个状况呢已经改变了。มันเปลี่ยนว่าเราเจ็บ มันเปลี่ยนเราปวด เราเจ็บ เราปวดเอาเราไปรองรับ 他就从不同的感受一直在改变，或者是说呢，你已经去感觉到说是我在痛了，你用这个“我”呢去接受这个痛。恰宽广，它就格开，结果呢就更加的痛，就是这个十二因缘里面这个生呢，它就出现了。开差得开，就是霹啪，海鸟乌玛兰蒂。 พอใจกับความสุขอีกพวกน้他就会一直改变มันละเอียดนะสังเกตดูให้ดีแล้ว แล้วเราจะเพลินไป นี่แหละมันท้าทายที่สุด ถ้าไม่จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขอให้เราตั้งใจทำตรงนี้ อันนี้เป็นชัยสมรภูมิเป็นวงในที่เราต่อสู้这是一个非常维系的一个过程，但是呢，这也是一个 呃修行者他本身必须去真正去下功夫的地方。呃，เราตั้งใจทำอยู่อย่างนี้แหละจนผลจะผลมันจะปรากฏ เราจะเข้าใจด้วยตัวตัวเราเอง要用心的在这个地方做下去啊，成果呢它自然会出现。มีไหมยกมือ还有其他疑问吗？วันนี้รู้สึกว่า เรามาพูดธรรมะ ถึงพริก ถึงขิงเมื่อเกินวันนี้ อาจารย์จำรัดเอาเวทนามาแนะแนวให้พวกเรารู้เราเข้าใจ เพราะอันนี้เป็นปัญหาอยู่หน้าตาทุกคนต้องเจอหน้าตาตอนนี้จะต้องเจอแต่เราแต่เราอย่าไปอย่าไปอุปาทานนะ เห็นครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่า เวทนาดับทุกดับทุกดับทุกเราอย่าไปอุปาทานยึดเอา今天所跟大家讲的这些 感受这些关这个苦受呢，是每个人一定会面对，这个是一个关口，大家必须要去处理。但是呢，并不要去啊，一直想起说师傅说的这个感受怎么灭啊？这个东西不要去执着它。空巴干巴嗡灭，缠他改拉，因为他落，他没有在缠，被他拿，他害 因为有一些长老，他们的这个禅定很强，他们并不需要经过这个阶段，他只需要进入禅定，他的这个感受呢，这些身体的这种触受呢，立刻都可以不见了。เราต้องทราบกำลังความสงบภายในใจของเรา，我们必须要了解我们自己内心里面的平静的这个力量到底有多少。แค่เรานั่งภาวนาเวทนาเกิดขึ้น เราพลิกจากพุทโธมาอยู่กับเวทนา当我们在打坐的时候，你的这个感受升起的，你就已经从这个不同的转去来这个感受了。ฌานส่วนละเอียดที่จะเกิดขึ้นมันก็ยังไม่เกิดขึ้น而那个更加维系的这个定呢，它都还没有出现。เราจะหลบไปให้ดับพึบเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่า เอ้เราทำไมไม่เป็นสติเราทำไมไม่เป็นสติเราไปยึดอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ทุกข์อยู่อย่างนั้น เราอย่าไปยึด然后你就会觉得说，怎么我的这个感受呢，还在？不像师傅们说，哎，怎么师傅的感受一下子就不见了？这个是不能相提并论的，你也不能够以师傅所体验到的体验来作为你自己的标准。你就会，如果你把师傅的体验放在你自己身上的话，你就会痛苦。 因为你感觉说怎么我的痛一直还在，我是跟着师傅的方法做下去，怎么还会这么痛？ในเมื่อเราทำแล้วเราไม่เวทนาไม่ดับเราทำแล้วเวทนาไม่ดับเมื่อเวทนาไม่ดับเรามาถึงตรงนี้เราก็รื้อรื้อบัลลังเขาว่ารื้อบัลลังคือพลิกเปลี่ยนพอมาถึงตรงนี้เราก็รื้อบัลลังแลเราก็พลิกเราก็เปลี่ยน ถึงแม้ว่าทุกมันจะไม่ดับพึบหายไปตอนนั้นก็ตาม แต่เราใช้หลักพิจารณาโดยไม่ยอมเลิก如果你在观的时候，这感受还在的话，你就换另外一种方法，就是说继续做下去，不要放弃。เราจะเป็นตัวของตัวทั้งทั้งที่เวทนาไม่ดับนั่นแหละเวทนาไม่จริงเฉพาะเวทนาไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้อง กายมันก็จริงเฉพาะกายไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องจิตมันก็สักแต่ว่ารู้ ไม่มีเราเข้าไปอยู่ในจิตนั้น เพราะฉะนั้นจิตท่านถือว่าเป็นธาตุรู้พอเราเข้ามาถึงตอนนี้ มีเหล็กที่ท่านเรียกว่าต่างอันต่างจริงแม้แต่เวทนาไม่ดับเราก็อยู่ได้ นั่งตั้งแต่หัวข้างไปจนตลอดรุ่งเราก็สามารถทำได้如果你这个感受痛还是继续在的话，你就要知道说身体还是身体， 它是身体感受痛还是痛？你的知道、你的觉知是另外一个，三个呢都把它分开。就算痛还是痛，你还是有办法继续的做到天亮都没有问题。你平平，拿个手来，让别人看，好让别人看到，看到这个手。 这就好是刚才所讲的，就好像是在你面前的拿着一些甜品或者一些东西给你看一看啊，让大家呢呃想到说要去尝试一下，跟着去做。ฟังแต่ว่าฟังแต่ว่าเหลือเดียนตายฟังแต่ว่าหลวงตาท่านว่าเหลือเดียนตายเหลือเดียนตายฟังดูเถอะกับที่เราทำนี่มันสมควรจะเรียกว่าเหลือเหลือเดียนตายเหมือนอย่างท่านเรียกไหม因为他 听只是听，但是呢，当你真正做的时候呢，你就才能够真正的明白。เอาละตัดสินได้ว่า เราไม่ท้อใจ เราเป็นนักภาวนาทุกคนเราไม่ท้อใจ ให้เราจับหลักพิจารณาได้ เวลาเรานั่งไปเจอทุกเวทนา เราจับหลักตรงนี้ลองทำไปดูแล้วความจริงจะปรากฏกับเราได้所以呢，啊，各位禅修者，只要 大家持续的的做下去的话，如果遇到这个痛苦、这个痛的感觉升起来的时候呢，就尝试用这个方法去思维下去，而不要产生这个退心。哎，对对，没吃黄连呐，ภาว娜没吃黄连，过来就来，打坐呢并不是一个。 并不是一个很好玩呃，儿戏，并不是一个很轻松的东西。在我们还没有真正的体会到佛法之前，是需要付出很大的这个努力。呃，拜们呢，殊荣嘛，拜堂，拜堂殊荣呃，要去做。这个这个过程呢，是非常好玩的一个过程。好，爱诸位菩萨，务担待，เอาจริงเอาจง，ประสบผลสำเร็จ，希望。 大家都有这个兴趣或是有心呢继续做下去，而也祝希望大家呢都能够得到这个成果。ผู้ที่ไม่ตั้งใจทำหลอกๆแหลกๆคิดว่าหวังแล้วก็ไม่ได้หรอก那些没有用心做玩，以抱着呃坐下停下玩玩的心态去做的人呢，是很难可以得到这个成果。啊，ขอให้ประสบความสำเร็จในการทุกคน。愿 愿大家都啊能够达到这个成功。โดยเฉพาะอุบายวิธีนี้กับครูบาอาจารย์พระเนรเราเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีกว่านะ而刚才所讲的这个方法呢，对于出家人是非常适合的。เอาเป็นว่าเราเน้นไปที่โยมเนี่ยให้สะท้อนมาที่พระก็แล้วกัน就当做说刚才所讲的这个东西呢，都是讲给出家人听好了。 ให้พระได้ข้อปฏิบัติและเอาไปทำ希望说在座的这些出家人都得到一个修行的方法，去尝试去做这些修行的知道。วันนี้พอสมควรแก่เวลาห้าทุ่มพอดีถ้าให้พอนะ已经到了十一点，到最后呢，师父僧团呢会祝福大家回向功德。ใครรู้สึกว่ายังง่วงนอนมีอยู่ไหมเนี่ย 在这里有没有人觉得说呃很昏沉、很想打瞌睡的吗？แสดงใจแสดงว่าไม่มันไม่เร้าใจเลยหลับ证明说讲的故事很有趣，结果大家都睡着。เดี๋ยวให้พรให้พรเสร็จแล้วให้พวกเราอาหารสมากราบพุทโธธรรมสังฆ所以现在是让僧团来祝福大家在 สัตใต้เราก็สอนสลักเลิกเดี๋ยวให้พรรับพรก่อน อุทิศส่วนบุญที่เราตั้งใจมาทำความเพียรนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ ตั้งใจอุทิศส่วนบุญที่เรามีนี่ให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวร และสัตว์ประสัตทั้งหลายทั้งปวง ให้เขาได้รับความสุขให้ได้รับ เขาได้รับความสงบได้รับ สติปัญญาเหมือนอย่างที่เราได้รับ ในขณะนี้เดี๋ยวนี้我们就回向功德给予一切的这些众生尤其是我们的已经往生或是还在的这些亲戚朋友我们祖祖先乃至一切的众生都能够远离痛苦愿他们也能像我们这样子能得到这个智慧แต่สลับใครตั้งใจไปภาวนาแล้วพรุ่งนี้มีข้อข้องใจอะไรก็มาพูดเพิ่มเติมเสริมอีกกันอีกได้เพราะเพราะอาจารย์ลีนั้นบอกว่าให ใช่เข้าไปสิงคโปร์ประมาณเวลาบ่ายโมงก็ได้ ครับประมาณบ่ายโมงก็ได้เพราะมันใกล้ๆนี่เอง ข้ามแม่น้ำไปก็เป็นสิงคโปร์แล้วข้ามแม่น้ำไปไม่ถึงห้านาทีอ่ะ所以明天如果大家在修行上面还有问题的话，都可以在师傅进新加坡之前呢，争取时间来发问。啊啊啊！ให้พรรับพรที่ส่วนบุญไปนะ ยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปปติปิจิตังปฏิตังตุมหังอิปเมวสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะทามณิโชติระโสยะทามเอโยวิวาจันตุสา